אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. דודי ירד לגנו לערוגות הבושם, לרעות בגנים וללקוט שושנים. אני לדודי ודודי לי, הרועה בשושנים. יפה את רעייתי כתרצה, נבע כירושלים, איומה כנגדלות. הסב בי עינייך מנגדי, שהם הרהיבוני, שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד, שינייך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. כפלח הרימון רקתך, מבעד לצמתך, שישים המה מלאכות ושמונים פילגשים, ועלמות אין מספר. אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמה, ברא היא ליולדתה, ראו הבנות ויאשרוה, מלאכות ופילגשים ויהללוה. מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברא כחמה, איומה כנתגלות. אל גינת אגוז ירדתי, לראות באיבי הנחל, לראות הפרחה הגפן, הנצו הרימונים. לא ידעתי נפשי סמטני, מרכבות עמי נדיב.